fikr ikki xil fikr bo'lsa kuchlirog'i afzal ko'riladi ammo quyosh ko'rdingmi uning borligi va munavvarligiga shubha bo'lmaydi shunda mingan narsalaringni ko'rasiz anglaysizki faqat oyoqlaringizga mingansiz vahima fikr tuyg'u va tushunchalarni bolaning tayoq oti deb bil taxmin yillab o'z oyog'i bilan yugursa ham burnidan nariga o'tolmaydi turgan joyida qolaveradi ilonlar chayonlar ichida bo'lsang ham alloh seni go'zal xayollar bilan ovutsa ilonlar chayonlar senga do'st bo'ladi chunki hasdning arzimas narsalarini oltin qilgan kimyogardir kimyodir ehtiyotkorlik deb shuni aytadilar yomonliklardan qutulasan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tadbir zandir yomon gunohdir dedilar ey esma har qadamni tuzoq deb bil fitrat alloh kimning ruhiga mahak qo'ysa faqat ugina rostini shubhadan ajrata oladi ko'ngil seni ko'ngil ahlining diyoriga tana esa suv va loy zindoniga eltadi bu shirin suv bilan sho'rt suv yonma yondir toki qiyomatda sur chalingunga qadar bir birini qo'shilmasdan turadi kutadi bahorning ta'sirida tosh gullaydimi tuproq bo'lki rang gullarni undirasan bug'doy ekib arpa oladiganlarni ko'rdingmi otdan hutik to'rgayini ko'rganmisan hech hunarlar va fe'l atvorlar qiyomat kuni egasiga qaytadi uyqudan keyin ham hunarlar va fe'l atvorlar yelab yugurib sohiblariga qaytadi yillar davomida qalblarni vayron qilib iztirobga solgan tosh bo'lding ma'lum muddat tuproq bo'lishni ham sinab ko'r alloh alloh mushukni bejizga xushbo'y qilib yaratmadi hidni his qilgan uchun yaratdi hid bilmaslar uchun emas oddiy o'tlar ikki oyda yetiladi ammo xushbo'y atirgul bir yil deganda gulga kiradi avvalo shuni bilib ol bu turli odamlarning jonlari ham alifdan yoygacha bo'lgan harflardek xilma xildir aslida ba'zi ruhlar bundan oldin ham dunyoga kelishdan oldin aybli edi ammo ona rahmida bo'lganligi uchun elga noma'lum edi zoti pastlar nasl nasabi betayinlarni rad etadi boqiylar boqiylardan sarmast do'zaxiylar do'zax ahlini e'tiborini tortadi nurga mansublar faqat nuroniylarni tilaydilar toza narsalar poklarga tegishlidir kir narsalar esa ifloslarga o'zingga kel attorning peshtaxtasiga boq har narsani o'z turining yoniga qo'yadi ularning ularni almashtiradi ajib bir manzara o'ziga xos go'zallikni yaratadi ammo marjumak shakarga qo'shilib qolsa bittalab ayiradilar ajratadilar peshtaxtalar sindirildi yaxshi yomon aralashtirildilar alloh bu donalarni ajratib idishga solsinlar deb kitob berdi payg'ambarlarni jo'natdi botillarni rom etadi faqat yolg'on dangasalarga nima xush yoqadi tanballik chunki har jins o'ziga o'xshaganga tortadi ho'kiz qanday qilib arslonga intilsin ko'rshapalak quyoshni ko'ra olmaydi ko'ryapman desa ham ko'rgani quyosh emasdir podshohlarning seni urib so'kishi yo'ldan ozganlarning maqtovidan yaxshiroqdir podshohning kaltagini yeginu pastkashlarning bolini yalama shunday qilib mard bo'lganlarning iqboli sabab sen ham tanti jasur bo'l fitratning ustunligi harakatu mehnat bilan erishilgan ustunlikdan yaxshi albatta o'zing aytchi xudoning inoyati yaxshimi yoki oqsoq eshakning otga taqlidimi sen qanday buyuklikka ishtiyoqmand bo'lsang bir inson masalan temirchilikka ixlosmand har bir kishini biror ish uchun yaratgan ko'ngliga shu ishga moyillik solgan ko'nglida mayl bo'lmasa qo'l oyoq qanday harakatlanadi shamol bo'lmasa xas xashak qanday sovrilsin o'zingga ko'kka chiqishga mayl sezdingmi humo qushi kabi davlat qanotini darhol yoz ammo o'zingda yer yuzida mayl ko'rsang faryod qil yig'lab ingrashni aslo qo'ymagin taqdirning hukmiga norozi bo'lib vaysama quyonga quyonning qulog'i yarashadi tana a'zolari va gavda bir biriga mosdir tabiat fe'latvor atvor va jon tengdir ruhga munosib bo'lgan har vasfni shubha yo'qki o'rni o'rnida mos ravishda joylashtirgan allohdir payg'ambarlar deydilarki ha alloh qutulishning imkoni bo'lmagan sifatlarni ham yaratgan ammo o'tkinchi sifatlar ham yaratdiki ularni tark etish mumkindir hammaning nafratiga duchor bo'lgan kishi shunday sifatlarni tark etib tabiatni o'zgartirsa barchaning e'tiborini qozonadi hamma undan rozi bo'ladi toshga oltin bo'l deyish befoyda ammo misga oltin bo'l deyish o'rinli mis oltinga aylanishi mumkin qushga tuproq bo'l desang ojizdir tuproq bo'la olmaydi ammo tuproqqa balchiq bo'l deyish o'rinli tuproq balchiq bo'lishi mumkin deydilar dunyoda har bir narsa boshqa bir narsani tortadi kufr kofirni to'g'rilik to'g'ri yo'lga keltirilganni qahrabo ham bor ohangrabo ham sen temir bo'lsang ham somon bo'lsang ham albatta tuzoqqa tushasan temir bo'lsang ohangrabo tortadi somon parchasi bo'lsang qahrabo tomon ketasan yaxshi kishilar bilan do'st bo'lmagan yomonlarning yonidan joy oladi ularga qo'shni bo'ladi hazrat iso va hazrat idris malaklar bilan bir jinsdan edilar shuning uchun osmonga chiqdilar kofirlar shaytonlar bilan bir jinsdan edilar jonlari shaytonlarga shogird bo'lgandir tikanzorning ozig'i olovdir sarxush fikrlarning ozig'i esa gul atri o'laksa bizning nazarimizda yomon harom ammo cho'chqa va itga shakardir holvadir zaharlar ta'sir o'tkazaveradi ammo zaharlar darhol bu ta'sirlarni bartaraf qilaveradi atirgul butog'i har yerda guldir sharob qayerda tayyorlansa qaynab ko'pirsa sharobdir quyosh g'arbdan bosh ko'tarsa ham yana quyoshdir boshqa narsa emas u qurbon kuni dahshatli qiyomatdir mo'minlarga bayram ho'kizlarga halok bo'lish kuni jabroil bilan jonlarning qiblasi sidradir qorniga qul bo'lganlarning qiblasi dasturxon orifning qiblasi visol nuridir faylasuf aqlning qiblasi xayol ma'no qidirganlarning qiblasi sabrdir suratga topanganlarning qiblasi toshdan yasalgan surat zohidning qiblasi ehson sohibi allohdir tamagirning qiblasi oltin to'la to'rva botin dunyosida yashaganlarning qiblasi lutf va karam sohibi allohdir zohirga topinganlarning qiblasi ayol yuzi hayrat din ishining mohiyati aslini anglash imkonsiz unga faqat maftun bo'linadi din ishlarida hayratga tushgan unga orqasini o'kirgan undan xabarsiz maftun emas sevikli xayoli bilan band o'zligini unutgan maftun ilon ovlovchi qahramon qishda ilon qidirib yurganda bahaybat o'lik ajdarhoni ko'rib qoldi ilon ovlovchi odamlarni hayratda solish uchun ajdarhoni olib keldi mana sizga odamlarning bilimsizligi morboz bag'dodga keldi bir ilon ovlovchi ajdarho keltiribdi kamdan kam uchraydigan holat qanday ovlabdi ekan deb yuz minglab ahmoqlar to'plandilar ahmoqliklaridan morboz kabi ilonga ajdarhoga yem bo'ldilar fikrlarni o'chiradigan bir hayrat lozim hayrat fikrlarni ham yo'q qiladi zikrlarni ham hasad sen men falonchidan kammanmi tomim past bo'lyaptimi deb hasad qilasan ammo hasadning o'zi ham bir nuqson bir ayb hatto barcha pastkashliklardan ham battarroq shayton ham past bo'lishdan or qildi buni uyat deb hisobladi va o'zini yuzlab yomonliklarga mahkum etdi hasaddan balandroq bo'lishni istadi qayda deysiz qonlarga belanib qoldi abu jahl hazrat muhammadga erishishga uyaldi hasadidan o'zini yuqoriroq olishga balandroq ko'rsatishga tirishdi ismi abdul hakim edi abu jahl bo'ldi qancha iste'dodli kishilar hasad sababli badnom bo'ldilar alloh mashaqqat va iztiroblar bilan hasadlar yuzaga chiqsin deb payg'ambarlarni vosita qildi chunki allohdan hech kim orlanmaydi allohga hech kim hasad qilmaydi ammo odamlar payg'ambarlarni ham o'zlaridek odam deb hisoblaydilar shuning uchun unga hasad qiladilar payg'ambarlarning buyukligi ko'rilgach unga hech kim hasad qilmaydi hamma ergashadi yusuf akalarining hiylasi tufayli quduqqa tushdi ular hasad tufayli hazrat yusufni bo'rilarga berdilar hasaddan misr yusufining boshiga nimalar tushdi hasad pisib yotgan bahaybat bo'ridir zohiriy bo'ri yusufning atrofida aylanmadi ammo bu hasadning qilmishlari bo'rilarnikidan ham o'tib tushdi bu hasad bo'risi hazrat yusufni jarohatladi va biz uni kiyimlarimizga qarab turgani qoldirgandek bo'ri yeb ketibdi deb shirin yolg'onlar bilan uzrxohlik qildi bunday hiyla yuz mingta bo'rida ham yo'q hali qarab tur bu bo'ri qanday sharmisor bo'ladi o'zingga kelda sen ham yuksaklikka erish o'zgalarning muvaffaqiyatlaridan qayg'uga botma allohdan bu hasaddan xalos qilishni so'ra alloh seni jasaddan qutqarsin senga ichki bir mashg'ullik baxsh etsinki undan bosh ko'tara olmagin alloh bir qultum sharobga shunday xususiyat berganki odamni mast qiladi ikki dunyoda da qutqaradi ey karam sohibi sen ularni hasaddan qaytarki hasad tufayli shaytonning holiga tushmasinlar odamlar o'tkinchi mol yo jon dardida hasad to'kadilar podshohlarga qarasangchi hasad tufayli lashkar tortib qondoshlarini o'ldirdilar badkirdor hiylagarlar bir birining joniga qoniga qasd qildilar husrav shirin haqidagi asarlarni o'qi u ahmoqlarning hasad tufayli nimalar qilganliklarini ko'r oshiq ham yo'q bo'ldi ma'shuq ham aslida ular ham ishqu havaslari hech narsaga ham emas edi faqat pok parvardigor yo'qni yo'qqa oshiq qiladi yo'qliklarni bir biriga to'qnashtirib ish chiqaradi ko'ngli parishon oshiqning ko'nglida hasad bosh ko'taradi bor bo'lgan yo'qni turli qiyinchiliklarga mahkum etadi barchadan marhamatli mehribon ayollar borki hasad tufayli bir birlarini yeydilar toshyurak erkaklarni aytmaysizmi hasad sababli ne ahvolga tushadilar qiyoslasa shariat latif afsun bo'lmaganda hamma dushmanini burda burda qilgan bo'lar edi shariat yomonlikni daf qilish uchun usul qo'llaydi shaytonni dala shishasiga qamaydi hirs ochko'zlarning ko'z kosasi to'lmaydi sadaf qanoatli bo'lgani uchun marvarid bilan to'ldi u rahmat eshigi hirs tufayli tilanchilarga yopildi hirsga berilgan odam yuzlab hikoyalarni tinglaydi-yu, ammo ochko'z qulog'iga hech kim kirmaydi. Hirs tufayli oqibatni ko'rmaslik o'z ko'ngliga, o'z aqliga kulishdir. Odamning yuzini ortga burish hirsdan, tamadandir. To'g'riga qarashi to'g'rilikdan, iltijodandir. O'sishga mayli bo'lgan o't barq uradi, kun sayin yashnaydi, ammo boshini yerga egdimi, kundan kunga kichrayadi, quriydi, yo'q bo'ladi. ruhing yuksalishga moyil bo'lsa yuksalaversin boradigan joying ham o'sha yerdir aksincha bo'lsa boshingni egdingmi botding ketding haq men botganlarni sevmayman deydi kibr hirs shahvatning hidi gapirayotgan paytda piyozdek sasiydi bir qush devor ustiga qo'ndi tuzoqdagi donlarni ko'rdi tekislik tomon talpandi ko'ngli o'sha joydagi ozuqani tusayotgan edi yana donlarga qaradi xirsi ular tomon boshlamoqda edi shu ikki istak o'rtasida qoldi nihoyat aqli ketdi don ilinjida tuzoqqa tushdi boshqa bir qush esa ikkilanib o'tirmadi donlarga suqlanmadi sahroga uchib ketdi xursand holda qanotlarini keng yoyib uchar edi u qanday baxtiyor barcha ozod erkinliklarning ulug'i rahnamosi bo'ldi uni o'zlariga bosh saylaganlar ham najot topdilar xavfsizlikka erishdilar chunki bu qushning ko'ngli ehtiyotkorliklarning podshohi bo'ldi makoni gulzorga to'ldi bu ehtiyotidan rozi ehtiyoti undan mamnun sen ham shunday holatga tushsang shunday yo'l tut bir ishga kirishsang shunday kirish necha marotaba hirs domiga tushding nafsingni tiyding ko'mir sening hirsingdan olovga aylandi cho'x bo'ldi ammo xirs o'tishi bilan u ko'mir qop qora holga keladi o'shanda ko'mirning olovdek ko'rinishi xirs olovidan edi xirs sening ishingni kuchingni orttirgan edi xirs ketgach ishing qop qora bo'lib qoldi havas tufayli u tuzoq don ko'rinadi aslida u xom ammo xirs shaytonning aksi uni chiroyli ko'rsatadi xirsni din ishlari va xayrda qidir shularga ochko'z bo'l bu ishlar asli ajoyib hirsing o'tib ketganidan keyin ham ajoyibligicha qoladi xayrning o'zi latif va go'zaldir boshqa narsa ta'sirida yaxshi ko'ringan emas bu ishlarda hirsning ta'siri o'tib ketsa ham xayrning latofati yorqinligi qoladi holbuki dunyo ishidan hirsning buyog'i ketmaydi ketdimi olovning harorati va yolqini ketadi ko'mri qoladi bolalarni ham hirs aldaydi zavqlanib kaltakni ot qiladilar etaklarini yig'ib go'yo otga minadilar faqat boladagi shu yomon hirs o'tishi bilan boshqa bolalarga kulgu qistaydi payg'ambarlarning fitratida hirs yo'q edi shuning uchun doimo ular yayrab yashnab turar yorug'lik tobora ortar edi bu masjidning fazilati tosh tuprog'idan emas edi bunyodkorlikda hirs yo'q edi shundan na ularning kitoblari boshqalarning kitoblariga o'xshaydi na masjidlari boshqalarning masjidlariga na oldi soddilari mol mulklari boshqalarnikiga uni anglaydigan yuzaga chiqaradigan farqli qobiliyatlari bor edi ammo hirs va tama insonni ko'r va kar qiladi ko'rlarning ko'rligi rahmatdan uzoq emas ularga achinadi ammo hirs ko'rligiga af yo'qdir podshoh chormiq qilgan odamga achinadi ammo hasad chormixga tortilgan odam kechirilmaydi hirs xunukni chiroyli ko'rsatadi yo'ldagi ofatlar ichida shahvatdan battari yo'qdir o'zingga kel hirsingni jilovla hirs va tama seni yo'ldan uruvchi dushmanlardir ustasiz ish qilmoqchi bo'lding bilimsizlik tufayli joningni xavfga qo'yding hirs behudaga sarob tomon yuguradi aql esa yaxshilab qara u suv emas deydi xirs g'olib kelgan oltin jondek sevimli edi shu vaqtda aqlning ovozi eshitilmaydigan bo'lgan edi xirslarni shovqini yuz hissa ortgandi aqlning tadbir va ogohlantirishlari endi pinhon edi holva va qand hirsi bolalarning qulog'iga kar qiladilar nasihatlarini eshitmaydilar ammo mushkul holga tushishlari bilan quloqlari ochilib o'gitlarni eshita boshlaydilar xirs insonni ko'r ahmoq qiladi ongsiz holatga keltiradi o'limni osonlashtiradi hirs va havas insonni harakatga keltirdimi o'sha zahoti ey faryodimni eshitguvchi madad ber deyish kerak chunki bu faryod basra xarob bo'lmasdan qilingan faryoddir ey faryodimni eshitguvchi madad ber balki shu mag'lubiyat tufayli basra qutilar ey yig'lagan tepingan menga basra bilan muslul xarob bo'lmasdan yig'la tepin o'limdan oldin faryod qil boshingga tuproqlar soch o'limdan keyin esa yig'lama chida men falokatda uchramasdan halok bo'lmasdan oldin faryod qil falokat to'fonidan so'ng esa yig'lashni bas qil tanlamasdan burun tuyani ur yo'l ochsin ey sarbon karvon talanmasdan burun tuyani ur yo'l ochsin ey sarbon shayton yo'ldan urmasdan yosin o'qish kerak yosin shayton kim seni haqdan haqiqatdan sovutsa bilki shayton o'sha odamning ichidadir terisining ostiga yashiringan u seni goh sayr qilish goh do'kon ochib savdo qilish goh ilm o'rganish goh oila qurib bola chaqali bo'lish fikriga keltiradi shayton kimni karam sohiblaridan ajratsa uni kimsasiz holga soladi shu holda ham boshini yeydi mahv etadi ana u dushman borku sizning bobongizda ham adovat tuydi va uni illiyindan zindonga tashladi ko'ngil shatranjning shoxini ham mot etdi va jannatdan chiqardi balolarga giriftor qildi u hasadgo'y bizning ota onalarimizning toju taxtini ham shartta egalladi shaytonlar ham shu yomonliklari shu qo'polliklari bilan sirimizni fikrimizni yurar yo'limizni biladilar ular ko'nglimizga yashirin o'g'rincha yo'l topganlar ularning o'g'riliklari sababli boshimiz egikdir shaytonning yuzlab afsunlari makr hiylalari bor ajdahodek odam bo'lsa ham savatga joylashadi gunoh qilgach shaytonni la'natlay boshlaysan chunki uni deb shu ko'yga tushding shayton bilan farishta g'ayb pardasi ortida bu yomonlik va yaxshilikni senga ko'rsatadi ammo ko'z ortingdan ko'z o'ngingdan g'ayb pardasi olinishi bilan sen yaxshilik yoki yomonlikka undaganlarning yuzlarini ko'rasan ularning gap so'zlaridan yashirincha so'z aytganlar shular ekanini bilasan shayton ey tabiat va tana asiri men uni senga ko'rsatdim lekin majbur qilganim yo'q-ku deydi u faqat ko'rsatgan va majbur qilmagan bo'lib chiqadi shahvat shuni bilginki bu olov shahvat olovidir haqiqiy gunoh ayb shundadir tabiatda olovni suv o'chiradi ammo shahvat olovi qiyomatgacha o'chmaydi shahvat olovini suv pasaytira olmaydi chunki azob va alamiy jihatdan do'zax tabiatlidir shahvat o'tiga qanday chora bor nuringiz kofirlarning olovini o'chirdi bu olovni nima o'chiradi alloh nuri bu xususda ibrohimning nurini o'zingga usta qil toki jisming namrud kabi nafs olovidan qutulsin shahvat o'ti yonib yonib kamaydi nihoyat yo'qoldi olovga o'tin tashlangach qanday o'chsin ammo o'tin tashlamasang o'chadi chunki bu chekinish olovga suv sepadi yuzingga qalblarning haromdan chekinishidan qizillik surgan kishining go'zal yuzi olovdan qorayishi mumkinmi shahvatga qul bo'lgan kishi alloh huzurida qul bandidan battarroqdir chunki qo'l bir og'iz so'z bilan ozod bo'ladi shahvatga qo'l bo'lgan esa totli tiriladiyu achchiq o'ladi shahvat quli allohning rahmati lutf va ne'mati bo'lmaguncha qullikdan qutula olmaydi kibr va adovatning ibtidosi shahvatdir shahvatning kuchayishi esa ko'nikma tufaylidir jo'mardlik shahvatni lazzatni tark etishdir shahvat oqibatida yiqilgan turmaydi bu tan bu tan olami shahvatdan qutulgan kishidan boshqasini doimo adashtirib kelgan adashtiraveradi shahvat ilonni boshdan o'ldir aks holda u tezda ajdahoga aylanadi uni mardlarcha kurashga chorla mardlarcha olish alloh uning evaziga visolni nasib qilsin bilib qo'yki shahvat sharof va afyun kabi aqlga pardadir aqllilar bulardan hayratga tushadilar ko'z zinosidan rohatlanasan ammo o'z yoningdan uzib olgan etni kabob qilib yeysanmi bu tuzoqdan bu uzoqdan qarash o'q va zahar kabidir tobora muhabbating ortadi sabring kamaya boradi hatto bu oxirat mulki shunday mustaqil tuzoqdirki katta katta qushlarni ovlaysan shahvat istagi ko'ngilni ko'r va kar qildimi eshakni ham yusuf kabi nurdan yaralgan olov parchasi qilib ko'rsatadi olovdan mast bo'lgan nechalar borki olov izlaydilar o'zlarini mutlaq nur sanaydilar hirs xunukni jamol qilib ko'rsatadi yo'ldagi ofatlar ichida shahvatdan battari yo'q shahvat yuz minglab yaxshi otlarni yomonga chiqarganlar yuz minglab aqlli mulohazali kishilarni parishon etgan eshakni misrlik yusuf kabi chiroyli qilib ko'rsatgach yusufni qanday ko'rsatadi ifloslikni ham afsun bilan bol qilib ko'rsatmoqda bolni qanday qilib ko'rsatar ekan o'ylab ko'r shahvat yeyishdandir kamroq ye yoki bir ayolni nigohingga olda yomonliklardan qoch yeb ichdingmi shahvat seni haromga yetaklaydi qo'lga tushganni sarflash kerak shu holda nigoh la havlani o'qishni o'xshaydi shu holda nigoh la havlani o'qishga o'xshaydi o'qi ya'ni bir ayolni nigohla toki shahvat seni balolarga giriftor qilmasin chekkan zahmating qilgan gunohing oqibati natijasidir senga tushgan mush shahvat tufaylidir ibrat olmasang o'sha gunohni bilmasang hech bo'lmasa yig'lab siqtab af tila shahvatga mansub nafs haqdan uzoqdir ko'rdir kardir shoshqaloqlik bir kishi payg'ambarga shikoyat qildi men savdo qilganda doim aldanib qolaman biror narsa sotuvchi yoki oluvchi kishining hiylasi sehr jodudek mening yo'limni to'sadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday maslahat berdilar oldi berdida aldanib qolishdan qo'rqsang oladigan narsangni uch kunda voz kechish sharti bilan ol shubha yo'qki shoshilmay ish qilish rahmondandir shoshilishing esa ma'lum shaytondan alloh ham yeru ko'kni asta sekin olti kunda yaratdi agar u istasa kun deyishi bilan yeru ko'k yaralishini tayin edi alloh bunga qodir edi istagan ishingni shoshilmasdan lekin durust bir shaklda qilishing lozim shoshilmay ish yuritgan inson iqbolga davlatga erishadi shoshilmaslik tuxumga davlat esa qushlarga o'xshaydi ey qaysar odam hech zamonda qush tuxumga o'xshaydimi lekin u tuxumdan paydo bo'ladi-ku. hilolda kamchilik yo'q undagi shakli nuqson to'lin oy holiga kelish kamol topishdir tunlari tunga shoshilmaslik haqida o'git beradi iztiroblaring qiyinchiliklaring asta sekin bartaraf etilishini o'rgatadi nega bola to'qqiz oyda tug'iladi chunki podshohlarning odati har bir narsani asta sekin amalga oshirishdir nega odam atoning yaratilishi qirq kun davom etdi nega tuproq sekinlik bilan inson holiga keltirildi alloh sendek shoshma shoshar emas ey xom sut emgan banda shoshqaloqlik rahmondandir ey xom sut emgan banda shoshqaloqlik shaytondandir shoshmaslik rahmondan yaxshilik va yomonlik ularning inkordan maqsadlari dinni kamsitish yerga urish edi ammo bu kamsitish payg'ambarlarning ulug'ligini isbotlashga xizmat qildi yomonlarning inkori bo'lmaganida mo'jizalarning yuzaga kelishi zarurat bo'larmidi namozda ham yashirin bo'lmagan lutfu karamni namozda ham bo'lmagan u muhokamani gunohga bergandir inkor qiluvchilar ishonchli ulug' ishlarini ulug' kishilarni xo'rlashni niyat va kasb qildilar ammo bu kamsitish ulug'lik yuksaklikning o'zginasi bo'ldi mo'jizalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi inkor etuvchi dushman to'g'rining isbotini talab qilmaganga qozi dalil keltirishga o'tirarmidi hazrat musoning mo'jizasini buzish yo'qqa chiqarish uchun yaxshi yomon sehrgar yaxshi yomon sehrgar afsunchilarni keltirdi shu tarzda aso shu tarzda aso mo'jizasini ravo qilish rasvo qilish ko'ngillardagi e'tibor ishonchni tag tugi bilan yo'q qilmoqchi bo'ldi holbuki bu hiyla muso mo'jizasini yuzaga chiqishiga yo'l ochdi asoning e'tiborini yana bir qatla oshirdi muso va uning qavmini yo'q qilish uchun nil bo'yiga qadar lashkar tizdi ne ne qo'shinlar o'limlariga rozi bo'ldilar ammo yorug'likka chiqib g'alabaga erishadilar kabani vayron etish tirikni o'lik kabi yerga yiqitish uchun abraha fillar bilan keldi kabani xarobga aylantirish hammani u yerdan haydashni xohladi uning bu jangi kabaning yuksakligiga yuksalishiga alloh uyining yanada sharaflanishiga sabab bo'ldi makkaliklarning buyukligi bir edi yuz bo'ldi qiyomatga qadar bu buyuklik davom etdi abraha ham uning kabasi ham yerning tagiga kirdi bunga nima sabab bo'ldi qazo va qadarning inoyatlari qalb ko'zingni och jaloliddin rumiy o'qidi shalola safartosheva e'tiboringiz uchun rahmat